Откровение 17 глава. Го имаме описот на блудницата. Читаме од тамо од први до пети, доволно ќе биде. Откровение 17 глава. И дојде еден од седумте ангели, кој ги имаа седумте чаши, проговори со мене и рече, дојде да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу води со која блудствуваа земните царви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. Видете, вели, жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. Претходниот стих вели, блудницата која седи на многу води, Ако читате во 15-тиот стиг од истата глава, вели водите што ги виде, каде што седи блудницата, тоа се луѓето и множествата, народите и јазиците. Далеку сежно, сеопфатно влијание има оваа блудница, овој систем. И ме одведе третиот стиг во духот во пустината и видов жена како седи на црвен звер кој беше полн со богохулни имења и имаше седум глави и десет рогови. А жената беше облечена во пурпурно, и во црвено, и украсена со злато, и со скапоцини камења, и со бисери, држики во својата рака златна чаша, полна со гнасотија и нечистота од незиното блудство. Значи, убава, атрактивна, богато облечена, Има нешто во оваа жена, има нешто во оваа блудница што е толку атрактивно, што е толку привлечно да цели, за сите жители на земјата се напијат од виното на незиното блудство. Да сите тргнат по неа под зверот, нели, како што вели во 13 глава, откровение, првиот звер. И видовме веќе дека Вавилон е символ на гордоста, символ на пркосот против Бога. Видовме минатиот пат дека Тоа е систем на направи сам, спаси се сам. А денеска ќе видиме дека и офаќа и, и е символ на независност од Бога. Или само зависност, или само доволност. И сите овие карактеристики може да ги има секој човек. Значи, независно од тоа каде се наоѓа. Значи, не е Вавилон само отпаднат систем, отпадната црква, блудницата со незините керки. Туку секој човек, односно човек, може да се наоѓа во било која заедница, може да се наоѓа во Божјата црква, а сепак преку овие карактеристики всушност да се наоѓа во Вавилон. И за него, како и за секој, гласи повикот «Излезете од неа, народе мој». Повикот во 18 глава Откровение оној четврт ангел. Да, и во втората ангелска вест, што нели, она, оној четврт ангел е засилување на втората ангелска вест. Повторување и засилување. Значи, некојаш може би, ево, последно време посебно, барем тука кај нас, а верувам и глобално е случајот, зошто се нема силата да се тоа орангелската вест, која што е вест за последното време. Одговорот е, што неколку пати го повторихме и го дадовме за време на пуката, затоа што се нема силата на Духот Свети, тоа е да. тоа. дали може би заради тоа што и Божиот народ се, се уште наоѓа во Вавилон? Сега како ќе повикате, зборувам поединци, нормално, верувам дека Бог има свој народ, своја црква и се знае која е црквата, црквата во која што и јас членувам. Тоа е адвентичка црква, меѓутоа зборуваме поединечно. А, зошто се нема сила да се викне, да се повика, да му се каже на другиот излези од Вавилон, затоа што би јас сум се уште во Вавилон, како ќе повикувам друг? Затоа што јас сум се уште опиен, да кажам, од тоа вино на незиното блудство. Затоа што може би, како што видов поминатиот пат, делумно се подпирам на себе, делумно се подпирам на Бога. Тука немаме успех. Како што вели во Евреите 12 глава 1 стих, ќе отвориме за момент таму Евреите 12 глава 1 стих. Еве само што добив известување дека од сестра Зорица дека преносот е добар, фала Богу. Побар да барем некој каже какво искуство сега со YouTube ќе имаме. Значи Евреите 12:1. Затоа и ние, имајќи околу себе толков облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно, и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Сите се наоѓаме на оваа трка. Си, секој од нас има некој греф, може би кој што не сплеткува лесно. Но кога зборуваме што е тоа што ги надминува сите граници на нации, на јазици, на луѓе, кој е тој греф кој што е на секаде присутен и лесно не сплеткува секој од нас, е токму тој греф. Само задоволност, само зависност, само доволност живот без Бога, односно живот на свој начин. Подпирање на себе, а верувате гордоста, која што највеќе го символизира, го, е присутна во кај Вавилон, затоа и во 18 глава читаме дека се исполни со секакви нечисти животни и духови се, затоа што видовме од предходните предавања дека гордоста а, создава темел и почва за да бидете обседнати од нечисти демони. Тоа е резултатот во Вавилон го гледаме. Значи, гордоста и подпирањето на себе се како сијамски близнаци, буквално. Одат заедно. Можно ли е да си меѓу Божиот народ, а да имаш проблем со гордоста и самодоволноста или самозависноста? Или да си, да кажам така, независен од Бога? И те така како е можно? А тоа нели значи да си во Вавилон, како што кажам. Еве ќе видиме примери, значи денеска ќе видиме во остатокот од времето што е пред нас неколку примери на библиски а, верници, луѓе, библиски а, карактери и тоа луѓе кои што биле великани, би рекол, значи посебно истакнати луѓе во верата. Да го земе Давид за пример, првин, затоа ќе отвориме во прва книга Самуилова, 17 глава. Прва книга Самуилова, 17 глава, ќе читам од 42 до 47. Давид почнал супер, многу добро. Че ова што гледаме кај Давид, замисли си цела војска израелска треперела пред големиот филистеец, пред Голијат, И читаме сега од 42 стик овде во 1 Самуилова 17 глава, вели, а кога филисте, филистејецот поглед и го виде Давида, го презе заради неговата младост. Вчера, мислам, дали брат Зоран беше, покажувајќи на Нихет, па му викаше, Давид бил како тебе, низок, малец, <laughs> не знам колкав бил, меѓу тоа, секако детиште во тој, во тој период, наспроти големиот Голијат, Значи беше младенец, румен со убаво лице. Затоа филистејецот му рече на Давида, зар сум јас пес? Куча ли сум јас? Дидеш против мене со стапови? И почна да го проколнува Давида со своите богови. Потоа филистејец му рече на Давида, дојди кај мене за да им го дадам твоето месо на небесните птици и на земните зверови. А Давид му одговара на филистејецот. Е, како почнал Давид Ти доаѓаш против мене со меч, со копје и со штит. И ова е клучното за успех. А јас одам против тебе во името на Господа на силите. Еве ги видовме апостолите како почнале со таа рана црква. Во име Христово. Се што правеле, во име Божје правеле. Давид вели, ти доаѓаш против мене со меч, а јас одам против тебе во името на Господа на силите, Бога на Израелевите чети кои ти ги предизвика повторно 46 стик читаме, вели, денес Господ ке те предаде во мојата рака и јас ке те убијам. <clears throat> јас сум само средство во неговите раце, Господ ке те предаде, јас само треба да извршам екзекуцијата. Така се случи. Дори и со мечот на Голијат, па му било цечено главата. И вели, ке ја симнам твојата глава и уште денес ке им го дадам твоето мртво тело и телата на филистејската војска на небесните птици, и на земните дзверови. Сета земја ќе знае дека има Бог во Израел. На Давида во устата му е само Бог. Во негово име и одам против тебе. Господ ќе те предаде во мојата раца, во раце. Сета земја <coughs> ќе дознае дека има Бог во Израел. 47 стих. И сиот овој собир ќе знае дека Господ дека Господ не дава победа со меч ни со копје, Зашто Господ е господар на битката и тој ве предава во наши раци. Многу силни зборови. Многу добар почеток на Давид. Целосна зависност од Господа. Целосно се подпрал на Господа, затоа е извојувал, е извојувал оваа битка со големиот Голијат. И не постои Голијат во нашиот живот, не постои джин. не треба да, да го имаме оној комплекс на скаколец, како што знае сестра се често пати да кажеме, наспроти чиновите, хананците. Туку треба да гледаме на Господа, затоа што Господ е поголем од сите нив. Подпирајки се на Него. Но што се случува? Под, значи, подосна, Давид се прославува из неколку битки. Саул <coughs> го зема и Давид ќе се прослави из неколку следни битки, И доаѓа во ситуација во 18 глава, таму читаме во 7 стих, прва се молува, знаете, она песна, Јани ја спомна од неодамна, кој што жените ја пеја, Саул погуби Илјада, а Давид десетици Илјади. И какво сега ова влијание имало не само на Врсал, Врсал какво влијание имало, тоа не го кажуваше брат Јани, меѓутоа имало влијание и врз Давид. Какво влијание? Е, тоа е тоа. Да го удри славата во глава, да. Не е дека Давид бил некој голем војсководец, па такви битки добивал. Што било поентата? Знаете, много е лесно, едноставно е. Кој беше господарот на битката? Господ. Одам кај Господа, Господи, што треба да правам? Господ ти кажува што треба да правиш. Може би каква стратегија да преземеш, кај да ги поставиш, своите војници и така натаму и битката е загарантирана. Дори некој ши без оружје, нели? Мислам често пати без оружје се случувало. Не е Давид војсководецот, туку неговата поврзаност со Господа. Тоа е решението. Но сега, откако нели, мудрила, славата во глава, како што рече Јани, полека почнал таа да зависност од Бога, полека, полека да, да ја губи, да кажем. Да ја намалува. Заедницата му фалела, веројатно она што и минатиот пат го кажавме. Може би најголемиот индикатор дека сме западнале во тој вавилонски систем на направи сам или спаси се сам е токму таа, тој недостаток на, на заедница со Господ. Че не е доволно само да се нахраниме денеска во сабота овде, туку треба секој дома да има лична заедница со Господа, токму, токму таа ќе не одржи. Давид почнал тоа да го губи и знаеме каде паднал еден ден, наместо да биде таму во битката, му шарале очите, аз догледал жената и направил страшни гревови. Големиот Давид, Давид, кој што Господ ќе го нарече човекот по моето срце. Значи не бил имун на ова. И ова е на вистина еден голем проблем човечки, знаете. Може човек многу лесно да се возгордее, може човек многу лесно да, да стане само зависен, да се подпре на себе. Замисли си, е, пастор во, во, во, во моја функција, на моја позиција, да... Еве, пример, јас, јас и Јани сме тука колеги, фала му на Бога, ми дава сили да, да се борам против тоа, меѓутоа, еве, да речеме, Јане ќе застане на катедра и ќе собере 30 души, после Борче ќе застане и ќе собере 10 души. Тоа може да има нели, поинаков ефект. Меѓутоа, ако е јас, ако е спортивна спортивна сликата, јас ако застана овде и соберам 30 души, кога ја ги соберам, меѓутоа ете, а после Јане застане и собере 10 души. Каков тоа ефект може да има врз мене? Многу лесно човек паѓа на ова, многу лесно може да паѓа. Таа гордост и таа самозависност, потпреност на себе. Го видовме тоа кај Давид. Соломон, неговиот син, добро тргнал. Читаме во прва цареви втора глава. Прва цареви втора глава, од 1 до 3. Кога Давидовите денови се приближија до својот свршеток, Давид му заповеда на својот син Соломон – Сега поајам на патот на сите смртници. Ти биди храбар и покажи се маш. Трети, трети стих. Слушај ги наредбите на Господа својот Бог. Оди по неговите патишта. Држи се за неговите закони и наредби, за неговите поуки, како што е напишено во Мојсиевиот закон, за да успееш во се што ќе преземеш и секаде кај што ќе се завртиш. Да успееш во се. Ова исто порака ја прима и Исус Навин ако се сегавате во првата книга, првата глава од Исус Навин. Подпри се на Господа целосно и тоа ќе имаш успех во се. Ова е пораката на Давид, кој што, нели знаеме дека се покел и ја возобновил заедницата со Господа и сега му дава совет на својот син. И Соломон добро тргнал во третата глава од прва цареви, 5 и 6 стих, што вели? Што побарал од Бога? Мудрост, како да го води народот? Во Гаван Господ се јави на Солмана на ноќе во сон. Бог рече, барај што да ти дадам. И Соломон одговори, многу наклонет беше кон својот слуга Давид, мојот татко, зашто одеше пред тебе во верност, праведливост, честност на своето срце и моја запази таа голема милост и даде еден од неговите синови да седи на неговиот престол. Сега, о Господи, ти го направи цар, својот слуга, седми стих, на местото на мојот татко Давид, а јас сум уште сосем млад, те уште не знам да владеам. Твој слуга е според народот што си го избрал, народ броен што не може ни да се избори, ни да се опфати со попис. Дај му на своја слуга проникливо, проницливо срце, дај му мудрост, за да може да му суди на твојот народ, да разликува добро зло, зашто кој би можел да управува со твојот народ кој е толку голем? Барал мудрост и добил мудрост. Но, сума сумаром, можеме кажеме, како за еден од најмудрите направил толку многу глупости во својот живот. Ете и Соломон. Затоа што полека, но сигурно ја губил таа зависност од Бога. Го залажале богатствата, жените, популарноста и така натаму и така натаму. Јас секојаш кога имам прилика некојаш да Да зборувам со млади од света, не само млади од денеска, таков е начинот, стилот на живот, тоа го бутка самиот дјавол, верувам, за да луѓето ги одвои Господа и да ги заведе со најразноразни уживање на овој свет. И секојаш им велам, сетте се, колку на оние што знаат, може би што читале, тоа им спомнувам Соломон, кој што немал што немал, се што му душа сакала и пеачи, и пеачки, и пари, и жени, и се. И на крајот заклучи дека сето тоа е суета. Нема вредно ништо во тоа. Нема смисла таквиот живот. И фала му на Бога што тој тоа на крајот и го заклучил и се вратил кај Господа, па можеме да ги читаме тие прекрасни пословици од него, прекрасни мудрости, како и книгата проповедник, каде што баш зборува за таа сует и суетниот живот. Но, еве, ги гледаме Давид, го гледаме Соломон. Големи луѓе, верни луѓе, кои што добро тргнале, потоа лошо продолжиле, пала му на Бога добро завршиле, овие двајца. Да го заеме Мојсей. Мојсей кој што имал таква тесна заедница со Господа, лице в лице да разговара со Бога. Да, знаеме дека лошо почнал, мислал дека во своја сила може да го направи избавувањето на Божиот народ, па му требале после 40 години тренинг со овците, понизност и така натаму. И тргнал во тие 40 години од третата етапа од неговиот живот да го изведува народот низ пустината, Божиот народ. И што се случува таму? Цело време е послушен, да, кроток, еден од најкротките луѓе, што ги познаваме. За да на крајот таму пред самиот влез во Ханан, киксне, да кажеме така. Во 20 глава броеви, момент кој што може да те одвои од Господа, да, да се свртиш кон себе. Само еден мал момент на свртување кон себе и, и можеш да, да се срушиш. Како кула од карти. 20 глава броеви, од 9 до 12. Мој се го зеде жезлот од пред Господа, како што му нареди, нели? Ова е второ, вториот случај со карпата, кога требало само да и рече на карпата, така им било заповедано, да им речат на карпата и карпата ќе даде вода. Потоа Мојсей и Арон го собраа народот пред карпата, па Мојсей им рече, чујте бунтовници, дали ќе ви извадиме вода од карпа? Често пати сме зборувале на овие стихи дали можеме ние да ви извадиме? Дали сакате ние да ви извадиме вода од карпите? Кој вие? Кој беше тој кој што ја даваше водата? Кој беше тој кој што ја дава маната секој ден? Кој, кој е тој кој што денеска ни дава и живот, и вода, и леп? Ние сме тотално зависни од Господа во, се, во секој поглед. Тоа треба да го сватиме. Еден мал кикс. Ние ли да ви извадиме во? Славата кон себе, свртеност кон себе само доволност. И Мојсија ја подигна раката и удри со жезло два пати по карпата и потече вода, да, заедницата и добитокот се напија. А Господ им рече во 12 стих на Мојсија и на Арона, бејќи немавте вера во мене, за да ја јавите мојата светост пред очите на Израелевите синови, вие нема да го воведете народот во земјата што му ја дадов. Тоа ќе биде Исус наведен. Горед, Бог е милостив, па само затоа што Мојси се покајал. <laughs> Не влегол, да, не успе, ги ја видел со очи, не влегол во Ханан, меѓутоа па затоа потоа Господ ќе го воскресне и ќе го однесе на небо. Но пуката е таа, дека и големиот Мојсей, кроткиот Мојсей, што имал таква тесна заедница со Господа, 40 години ти да водиш така непослушен народ, како што ги нарекува овде овој стих бунтовници, кој што прочитав. Не е лесно. Апсолутно лес. 40 години. Морал да има тесна заедница со Господа, никако поинако не би успел. Но еве, и тој кикснал. И тој паднал. Тоа не е дошло сигурно така одеднаш, туку постепено, но постепено полека почнал значи, да ја запоставува таа заедница со Бога и дошло падот. Така и кај нас, не се случуваат да работите наеднаш. Можеме да ги слушаме, спомнеме тука Аврама. Аврам да го спомнеме. Аврам големиот Аврам, таткото на верата. Пријател Божије, наречен. Ако се потпрал на Господа целосно, немало потреба да лаже за неговата жена. Да се искористи, што така да кажеме, како ја викаат бела лага, не знам, на вистина. Тој кажал на вистина, меѓутоа делумно излежал. половистина. Нема потреба да лаже, нема потреба да превзема своји чекори под а, наговор на својата жена подосна нели, за да, ете, го дадат тие свој придонес во исполнувањето на Божито ветување. Мислам што е меѓу тоа тоа е тоа. Знаете, и Аврам кикснал, паднал на тоа. Јаков знаел, знаел му било откриено дека тој ќе го добие првенството. Зошто морал да ги прави тие финти со, со мајка? Па потоа 20 години учел лекција. Видите, некој ше потребно, потребен подолг период да се научи лекцијата. зависно од тоа како сме, колку сме слаби на тоа. Дури на јавок таму, кај потогот јавок, ќе научи лекцијата во онаа борба со самиот Исус. Илија, Илија е исто така впечатлив пример, не мора да читаме, го знаеме сите. Во еден ден, видите колку е слаб човекот, кој ќе се одвои од Господ, кој ќе погледне на себе. Во еден ден, еден ден разлика. Предходниот ден, огромна победа на Кармел, прослава на Божето име, пред сите тие лажни пророци кои што ќе го изгубат животот, или во тој ден, пред Изавела, пред царот, пред сите што биле присутни, и кои Изавела не биле, за да следниот ден, веќе следниот ден, се исплаши и побегне од, само од гласот што, што доприл до него пораката од Језавела. Што и Неверојатно сме зборували за тој пример. Трчал и тоа, трчал со километри, трчал, бегал. Замислите кутриот Илија. колко е слаб човекот. Се до и да. Се скрил во пештерата таму. Па Господ морал да го извлекува, да му каже дека <laughs> не му е местото таму. Колко е слаб човекот без Бога. И големиот Илија. Езекија го спомна минатиот пат брат Јани. Минатата сабота поплавне побарал продолжување на животот, го добил. Меѓутоа што направил? Кога сето тоа предизвикало внимание кај вавилонците која дошле да го посетат, ајде да читаме втора цареве тука. А, неколку стиха, втора цареви 20 глава. Тоа беше всушност главата, за која што ти праша минатиот <laughs> пат. <laughs> Каде се наводја. Втора цареви 20 глава, 12-13 стих. Втора цареви 20, 12 и 13. Во тоа време Вавилонскиот цар Веродах Валадан, син од Валаданов, му испроти на Езекија писмо со подарок, зашто беше чул дека се разболел и оздравил. И не само тоа, знаете, она чудо што ќе го направи Господ, тоа не било неприметено од вавилонците кои што ите тако, ите како биле а, се бавеле со астрологија и така натаму. 13 стих Езекија се израдува од тоа, овие доаѓаат кај него и сега место да го прослави Господа, им покажува што се има. Како да е негово. На вокудоносор. Истата таа слабост. Значи, им ги покажа на протениците својата благајна, среброто, златото, мирисите, мирисливото масло, својата ружница и се што беше во складовите. Немаше ништо во неговиот дворец и во сета негова управа што Езекије не им покажа, замислете се. Буквално ги провел на секоја <laughs> соба таму во дворецот во Се им покажал се што има. Вообшто да не го спомне Господ. Ете колко е слаб човек. Во Новиот Завет го имаме Петар како исто така како пример. Петар, подосна водачот на црквата, меѓу еден од водачите. Оди по вода. Единствениот кој што покрај Христа го направил тоа. И Може да мислиме само, нели, во Библијата го нема, баш е описан Елен Вајт ни кажува. Се свртал назад кон неговите соученици и <laughs> ха, погледнете ве, <laughs> слава ци вие, ништо не можете видите ја што правам. И веднаш во од миг потонал. Видите колку треба човек да падне, да потоне, да пропадне. Во миг кој ќе заборавиш на Господа, кога сваќаш, кога мислиш дека самиот на себе си, си, доволен, но ствари си никој ништо, без Господа. И сите овие луѓе што ги видовме, сите овие луѓе биле Божии луѓе, силни луѓе, верни луѓе, но сите паднале, сите кикснале на ова. Тоа е гревот кој што толку многу лесно може да не сплетка секој од нас. Тоа е таа, тоа е слабост на грешната наша човечка природа. Да се подпреме на себе наместо на Господа. Да отвориме сега на крајот во Откровение 18 глава 4 и 5 стих и да се подсетиме на повикот на така наречениот четврти ангел. И чув друг глас од небото да вели Излезете од неја народе мој, за да не бидете соучесници во незините греови и да не ги примите незините зла, зашто незините греови стигнаа до небото и Бог се спомна за незините неправди. Вавилон е паднат во известна смисла, меѓутоа конечниот пат предстои. Да не даде Господ да се најдеме ние таму, затоа што и ние ќе паднеме. Ние ќе бидеме срушени како Вавилонската кула, како кипот на Навуходоносор, кој што груши онај камен, Божито царство, кој што ќе прерасне подосно во гора. Значи, да, ја имаме троангелската вест, ја имаме веста за овој свет на предупредување, за Вавилон, <clears throat> за лажните учења, за тоа кој е првиот звер, за папството, нели? за Америка, сето тоа го знаеме. тоа да не биде тоа само интелектуално знаење. Затоа што веста ја имаме, сето тоа го знаеме и ја знам сами од порано ме привлекувале посебно такви теми. Но дали може би покрај тоа ние сме во Вавилон? Ако се подпираме на себе, да, е што гледа. А многу лесно човек може да падне на ова. Затоа ни е потребна цврста заедница со Господа. Секој ден, ние секој ден треба наново да се радиме. Секој ден, кога се будиме, наутро, Господе, Ти водиме. Господе, нека биде Твоја воля. Мене секојаш ме водат два стиха во мојот живот. Тие ми се, би рекол, доволни, не ми треба ништо друго. Нормално, ако не ви сватите погрешно. Нормално, целата Библија е вдахновена и е, и е добра за проучување, за поучување и се. Мегутоа, двата стиха. Јован 15.5. Што вели? За лозата и прачките која вели. Исус. Без мене не можете да правите ништо. А Филипјаните 4.13 Се можам преку Христа кој ми дава сила. И кај сме ние тука тогаш? Па само тие два стика ќе ја сватиме лекцијата, дека треба целосно се потвориме Господа. Треба целосно да му се предадеме. Ние сами не можеме. Без Христа не можеме. Со Христа можеме се. Тоа е тоа. Нека Господ ни помогне, нека Господ не благослови, да не западнеме, да не останеме, ако сме, луѓе сме, слаба е нашата природа, може да се најдеме, ако паднал Мојсе и Илија, овие великани можеме ние да паднеме, меѓутоа да не останеме таму. Да ја обновиме заедно со Господа и да се вратиме кај Него. Нека му е слава. Амин.